Alimlerden alarak hadislere bakarız. Sünneti ihya için dünyaları yakarız. Vahiy nurları ile zulümatı yıkarız. Mezhep taklit etmeyiz, imamlara uyarız fidanları dikeriz Kıyamet kopsa bile Hakikati yazarız Yalanı sile sile Arkamıza bakmayız Düşsek de dilden dile Hem kurlara tutunur Hem hakaret duyarız Resul işittikçe için sığmaz içime Bidate nifak sokmuş hakkı batıl biçime Hakkı gördün kardeşim Veda ettim geçime Tercihimiz kalmamış Bahaneler sayarız İstersen yakın olma Resul'e ve ashaba Güzel ölümleri Bakma sahte hesaba İmtihan bu dünyada kolak ver bu hitaba Yolunda dünme yürü Yoksa haktan kayarız Cehennemi bir düşün Cennetler kimin için? Okbayı bile bile Dünyayı tercih niçin? Varsayımlar kurulur Üzerine bir için Tüyden arazilere Müştemilat koyarız Gönlünde bul huzuru Allah'ı seviyorsan Orta kabul etmez o ne eşya ne de insan Gür gibi kulluk et Dininde şarttır insan Zikrullah'ın tadını Bilir anlar duyarız